Efi ne ba besiaba bi ɔho kɛkɛ no, odzi ankyɛakyɛm na ade reye yan, na ankyɛ ɔye ɔhyeden mu so na ɔbo bɛ afɛ no bɔbɔ bɔ apo no mu na ada nkɔruku kesi nti sɛlɛdɛ ɔno ɔte kɛse na ɔma wɔrebɔto no polisi na polisi ko ba no ɔbɛreye ɔbɛfɛ dizeri na ɔnye ne n'edu mu dize dizeri na ne n'edu mu na wɔnam do ma wɔyɛ no wɔkɔtɔn me ma asaase no ma maame no sɛsi ara ɔtɔn apɛtihyi wɔ ma asaase no do ehu obi a wɔasi dan a edan ne ne nkyɛn na ɔde bɛyɛ bi a garden anaadɛ biribi dɛm na ɔyɛ road no wɔtɔn asɛm yi bae nyimpa no a wɔtɔn adze no ma no sɛ ɔyɛ efi no kun ne baa no kun ne baa okay hwɛ hwɛ nsɛm no hwɛ hwɛ dɛ dɛ n'asɛm na mfi mu osi mu orisi ɛna ɛɛ wɔfrɛ no dɛ eh, eh, eh, nyimpa ɔtɔn adze no ɔwɔ ɔnkyerɛwhene ame metɔ asaase si dan no dadaada mma ame dan no a mesii no mpo ɛkɔ ata bɛtenam ɛkɔ ata bɛtenam ansa na mema mede bɛtenam a ɛkɔ ata ma nye dada wɔbɛtenam ma asaase no do ansa na awo ɔwɔ eku ɛ ɛ wɔ fɛn nɛ eku atɛ ɔku atɛ hyɛ ase o adi o de si yi nɛ. ɔnta ase ɛhɛn ɛhɛn ɔna ɔsɛ eku atɛ hyɛ ase so ɔkɛ ɛna mu hu na ɔsɛ eku atɛ hyɛ ase. one thing dɛ ɛ ɛ ɛ wɔpɛ kwan biara a wobɛ disgrace dada but yabɔbɔ mpaa wɔn mpaebɔ no mu yɛ dzen. obiara nyi ni biara a otum aka kyɛn dɛ dɛm dɛ because efia nara tse yo ehu dɛ adze no ɔyɛ sunsun mu adze a ho abayifo na wɔpena na adze a wɔyɛ nyinara nti sɛ ɛ ɛ sɛ ayɛ tse dɛ eyi no yɛ mɛyɛ yɛ a na eyi no dze ɔno dze ame dze ame dze mɛdɛ menye sika na maka yɛ eyi ɛna sɛ. ɔsɛ ɔsɛ eyi no ne sɛ ɔyɛ mɛyɛ eyi. no ɛ ɛ ɛ kwasɛ yɛ bi sɛ kwasɛ yɛ bi sɛ yi dɛ sɛ papa wu a na ne mma wɔ sɛ no a ne mma wɔ sɛ no a nkyɛ eyi ne de na e, papa no sɛ ɔwɔ ɔwɔ sɛ ɔwɔ yi no sɛ onyi mba nkyɛ nkyɛ ɛ ɛ ebusua na ɔrɛ yɛ wɔyɛ biribiara ara mo boa na ho a wɔn ano dzendzendzen dɛ. yɛbɛsɛ papa no yɛbɛsɛ papa no wɔnya ahoɔden biara a ah, ya ya no na ɔka dɛ papa ne mma no wɔwɔ baadze wɔwɔ baadze ibadi nti na nkyɛ ibadi nti na nkyɛ ɔnsɛ ɔnyɛ dɛ dɛ n'eyin n'efi ɔmpɔngu yɛ enyim ase ekunu a ɔda hɔ no daakye na ɔbɛyɛ asɛm but yɛbɛyɛ dɛ de no yia na ho a wɔwɔ ha he nyinaa wɔawu no ɔnyɛ ɔnyɛ ɔnyɛ asɛm kakraba but wiadze no a wɔwɔ no ara nkasa wɔ wɔ wɔ nyimpa wɔ wiadze a wɔ wɔmpɛ asɛm asɛm a ɔda fam because one ibadi nti na dɛdɛ no nkotua owu yie a n'ekyir nsɛm bebree enyim dɛ me second plot no koraa no efi bɛka kyerɛ dɛ ɔbɛka kyerɛ wɔ so na i hope dɛ efi ne ba na ɔmfa ne no container no mbesi me plot no do because mete dɛ ɔnkɛkyɛ wɔn la efi kɛkɛ wa menye maame no nya asɛm no efi kɛkɛ kyɛ ɔhen no dɛ ɔ ɛ ɛ dɛ dɛ ɔdɛ ɔdɛ ano ma asase no ɔdze man. ntinamhen no. efi efi na ɔkɛ dɛ ami ɛ ami ɛ dɛ dɛ ɔdze asase no ɔdze man. ɔdze ɔno efi. yes. how. na ɔma stop wɔn de wɔn fa ma ha nti ne hyia no efi ne dwen na nipa na ɔtumi no ne saa no hyɛn no wɔpere nkɔ ne ma ha ahofo ne ma ma mpe ne kɛkɛ na dwan mo ma wɔn obi a ma ha nti dɛm ne nti na efi ne ba kɛkɛ na abɛtena mu na efi ne nukun ho waka waka yi eyi waka ha dan wɔn nkwanta na wɔte nkwanta na eyi ɔfɛn dɛn ama soso wɔn efi ne dwen mu. ɔbaa fie sɛ bukɔ mu ɔbae no na hɔne kɔforo ka dɛ asase na bɛbɛ de bɛhɛ no wɔwu dɔ yɛ two plot nti wɔgye one plot no na wɔatɔn no wɔda ɔda sɛ papa no yɛ na wɔayɛ dɛn ɛyi plot no wɔ akyi hɔ no adan nso wɔda ma ɛyi ante ti dɛm na wɔpɛ wɔyɛ ɛnam sɛ ah how dɛ wɔpɛ wɔyɛ dɛm Na sɛ sɛbesɛbe dɛ dɛn ma ne hɛn so na ɔyɛ ne hɛn mba yɛdɔɔso. Ntsi sɛ hɛn yɛ dodow na sɛ bi bi dɛm na adze a, osi dɛn na ɔyɛ n'adze na wɔbɔtɔn enyim hɔ no ma ntsi dɛm da a wɔbɔtɔn enyim hɔ no wɔdze ahyɛkɔfa ne dze a, hɔn dɛm da wɔnka price a wɔbɛgye na yɛyɛ dɛn ɛɛ na yɛntua ka na yɛgye asɛmpa no asɛm nkɔ. Na yɛhwɛ wɔka na yɛhwɛ dɛ eighty million. Nam kò sɛ, ah, ɛyɛ nyɛ waba sɛ ɛkò sɛ ɛsɛ mi yɛ dɛ. Ɔ sɛ asase dɛ na ɔwɔ tɔn ba. Na asase wɔ tɔn dɛm na sɛ wo ɛyi wo ba ato asase ato hɔ dedaada na sɛ ɔnyɛ yi na sɛ ɔba nso ɔfrɛ ɔtɔ asase na dɛm current price na ɔfrɛ tɔn ma wo ba. Ɔwɔ na tɔn ma dɛm na wo ba a ɔno ano sɛ ɔyɛ awɔ ɛdi asase no That time na enyi asase no ho ti dɛm na sɛ ɔtɔ da yi na sɛ ɛsi dɛ yi a kɛkɛkɛkɛ ara na mpanyinfo no a wɔn dwe sɛ dɛ mo mu asɛm a meka no wɔn dɛm dawda a wɔka ya na obi sɛ na ahe na mo kyi akyia na sɛ wɔn mu wɔ fifteen wɔn fifteen de sua. ɛɛ ɔpɛ dɛ dɛm asase no ɔyɛ two plot na wɔn bɛkukua one na ma m'adwene kyerɛ me dɛ nti hɔ naa na mehu dɛ wɔahwɛ pante nti mekyerɛ hɔ ara na meka na ɔde ɔyɛ me sista nti ɔnyɛ hwee wɔmfa man na wɔn ɛɛ kuro no ɔde hɔ no de mo bi afɛnsa nka no ɔyɛ mankasa me yɛ me developing na meka dɛm mekyerɛ hɔ na ɔyɛ yi na no mpo no bisapanyin ketewa dɛm da a Ɔdɛ meyɛ amambrɛ, mutu nsa na mesan so dze eyi to do, na adze mber ebusua n', bcause papa no sesɛ ɔdze ayi no ama nna sɛ mosom agye mu ama bi kɔ do a, dɛm adze dze nna ɔdɛ yɛyɛ. Nna yɛyɛ dɛm ayɛ, wɔbɔ kyɛkyɛ ndzɛmba bi a nna yɛyɛ kɔtotɔ schnapps na adze, nsie yɛ dze sika to do, wɔ hɔn a wɔbobɔ hɔn mpaa wɔ akor no mu hɔ na adɛ wowie. Ntsi, 2017 no a yɛbae no. ɛyi ɛɛ bra ɛyi bra george bra george na ɔwɔ dɛ ne ho wɔ fie hɔ nti bra george ɔhɔ na ɔkɛtɛ ah na ɔwɔ asɛm bɛ na mi bi sɛ ɔbɔ hwehwɛ mu amu nti ɔsɔ hwehwɛ mu na de na kyɛ dɛ ɔyɛ ɛyi ɔfɛ nɛ n papa ne yere na ɔne ɔba atampa hee na ɔne me sista ne ho akɔtɔn asase kuku aka ho Kukua ka ho. Nso kukua mebisa no na ɔpretɛn na onyim hwee ɔse Kwesi sɛ watɔn agyaa mo ɔmfa manka hwee manyɛ biribiara na ɔma mmokum ɔnyɛ deedede na ɔno kora mpo na ɔyɛ dɛm ɔgye mu kukua na ɔno na ɔno ne decision ɔno taking dɛ ɔbɔtɔn ne dze no wɔnyɛ kwan no because mankɛsi hɔ no ɔno mɛyɛ hwee wɔ hɔ nti sɛ ne dze no ayɛ edzi a na ɔbɔtɔn agye ne sika na wakɔ nti ɔwɔ dɛ wɔ resurrect ɔwɔ dɛ ɔwɔ dɛ ɔwɔ dɛ wɔ resurrect dɛm dɛm ɛɛ asaase yi amama wɔ wɔ astart dɛ wɔn nye hɛn bɛyɛ gidigidi bio because ekwɛtɛ yɛ dangerous ekwɛtɛ yɛ dangerous paa. because ekɔ ate yɛ dangerous paa because ɔno wɔ mfi ɔno wɔ mfi hɔ a na ana wambɔ dɛm a ɔno dɛ ndzɛmba a ɔbɛsisi no ɔdɔɔso yimi dɛ up to now no mayɛ new papers koraa up to now nkyidɛ ɔnhwɛ na ɔmfa mam Is a papers no wɔ nkyerɛm hen hɔ? Yes. Me yɛ me yɛ me yɛ new papers. Yɛ de kɔ ɛ ɔsi dɛ eh yɛ yɛ de maame na apɛtɛji ba ne ne plot ne plot na aka ho. Nti yɛ yɛ no fofor. Na yɛ me ka kyɛm dɛ ɔwɔ yɛ. Nti yɛ aka yɛ fofor. Fofor na yɛ ka yɛ no so. Yɛ yɛ da akɔ no hɔ ɔmo yɛ da ama dɛ almost bɛ eh yɛ kɔ one year. Ɔayɛ ɔbɔbor mpo. Ntsi dɛ no mibisa atsɛ dɛ, Ebɛnadze na papa yi yɛ? Mese a. Oh, no, no, no, nkyɛ hɔn asaase no wɔwɔ hɔ. Ntsi ɔnoara hen noara asaase na ɔatɔn ara ma seseiara no ɔdze ayɛ yie no o. But ehu dɛ ɛ ɛ ɛ ntsi ɛ ɛ papa bi papa a ɔka ho ma nkyɛ first na ehu dɛ ɛ me second plot no a wɔwɔ tɔn no nna papa bi ka ho a wosi dan no ntsi papa no yɛ papa na ɔbɛka dɛ dɛ dze ne kaa no sɛ kae a Ah wo good wi yas de yɛ de ne kaa no. Ɛhɛɛ ima ɛɛ ɛɛ sɔfo Joshua kɛ dɛ mo ntua na papa no wahyehyɛ ɛɛ ɛɛ ndzɛmba wɔ yɛ ɛɛ dada no ne mba no ho na biribiara nti mo ntua na biribiara do ntwa na papa no bɛka kyerɛ ɔbaa no na ɔbɛka kyerɛ ɔkaka ɔkaka ɔbisa nkyidɔhwin dɛ na wo dɛm asaase aberante watɔ no dada dɛm na ame ne yɛyɛ do adwuma mpo na ne eh, nsɛm eh, dɛ sika no sɛn ma wogyae ibade nti na sɛ siara awo ibɛka dɛ dɛm dɛm anaa dɛm but papers no nyinaa so na ɔwɔ dɛdɛ ne dɛm hɔ Papers no nyinaa na ɔwɔ dada ne dɛm hɔ nti dada wui no na ɛkɔ ataw ɔno ɔnye na n'agyan. Wɔasesa dɛm papers nyinaa wɔde ese. Ɛna kakra na mowɔ wɔ eh, mo plot afa wɔdze no so, dizeri nso ɔno nso wɔafa na wɔahyew no. Oh. Eh, nti wiase eh, na da ɔyɛ sunsum ade nti mɛmɔ mpaebɔ mu nyɛ dze because mo wɔyɛ no ɔdɛ ehwehwɛ mu akwankyerɛ ansa na ɛwɔ reaction biara baba aba because ahwɛ na kaka asɛm bi na mfi sɛ ɛka no rɔrɔ a wɔbɛnyɛ ɔn Kyɛn wiadze no mu nsɛm de ɔdɔɔso wiadze no mu nsɛm dɔɔso too much hmm ɔra mete mete asar ha mete asar ha meyɛ devotion but uh, sɛ maafa mu ada ei nyimpa abrɛ o anɔpa si koraa ɔdɛ meyɛ meeting anɔpa yi koraa ɔdɛ meyɛ meeting ba mebɛkyerɛ ho dɛ I am not ayi nti me meeting no memba do because ɔdɛ meda kakra ansa na mɔkɔ adwuma mu akɔ yeah nti nti ano ɛhɛn na wode no wokɛyɛ no papers no yɛyɛ no na surveyor no bɛsusu yɛ ɛɛ surveyor no ɔbɛba bɛsusu ɔbɛsusu biribiaa Obosusu biribiara a ne nkyɛ first one first one a yɛyɛɛ first one a yɛyɛɛ no ɔbɛyɛ biribiara na wɔkyerɛ a na wɔde kɔ plot no wɔde ɔno ɔsusu yi no osusu yi ara ma ɔkɔ baabi apɛtɛhyi baa no wɔ no nti kwan kwan ano pɛpɛɛpɛ na wɔgyae. because dada dada nkyɛ ah. nkyɛ dada ɛdɛn no ɛhɔ no nyinaa no na ɔyɛ mo prɔt nti ɛɛ ɛɛ hɔ no na ɛɛ ntafo no wɔko ɛɛ ne ɛɛ ne kun no ɔno kododu yɛ ndzɛmba na ade hɔ eburo na ade ado yie bia na hɔ na ɔyɛ ne bankye na ne ne eburo mpi de ɔrɔ fɛ sɛden na mɛtiri na wɔato na n'edu na odzi enyim na ɔbɔtɔn yi. that time mpo na dada nwu yi o ne dada na dada nwu yi ɛna ɛɛ ɛɛ but na ɔntumi nkasa nti ɔdɛ wɔyɛ dɛm adze no nti ekyi na bibi sɛ dɛ ah na prɔt na nankasa na na wɔtɔn no yɛ dɛ de na ɔdze ma mu o. Mhm. motɔ wɔ mstampa hɔ Mowɔ ha- Ɛhɛhɛhɛ, wei nso me stampa. mowɔ ha na ɛdɛ dɛ ka kyɛm dɛ ɛm, eh, mo prɔt no eh, prɔt no a ɔwɔ akyiri hɔ no ɔyɛ mstampa dza na ɔrotɔn na metwa anaa na na- na me- na motɔe nti yɛtɔe no ɔri- original idea nye dɛ yɛde bɛyɛ library mm-hmm. yɛde bɛyɛ because meka kyɛ dɛ dɛdɛ ame community no eh, madza motumi da mo ho anyi library because metaa dze books ba nti yɛnyɛ community library no nti yɛyɛ yɛstarte project no koraa eh, ɛdɛ dɛ na na akasakasa eh, da bia na ɔrekasa da bia na ɔrekasa mpo ankyɛ yɛwie dadaada But na ɔrebɔ mbɔ ɔka kyerɛ oyi na meba reyɛ dɛm na meba yɛ dɛm meba yɛ dɛm na me na me sɛ nyim dɛ nti amankɔsɛ kora na menyim dɛ dɛ dɛ ɔkasakasa wɔ ho dɛm nti medze eh, me spiritual father bi fi eh, kodogya nti ɔbɛɛ no ɔbɔbɔ mpaa wɔ eh, fie wɔ afa hɔ no na ɔsɛ wo papa ɔkasa dodo because ɔyɛ dɛm na n'enyiwa reba wo ho ntsi na ɔkyerɛ dɛ beebi a enya wo resources wɔ edwuma mu a ebenya sika na adze nyina no wɔbɔ block wo ɔno so ɔyɛ ampa jẹun but sɛ papa no ewu a maame kaa dɛ sometime bi sometime bi yɛkafiri ekurata ne spirit a Abayifo no no, they don't need to explain to you why they do things o. Ehu sɛ sɛ wɔyɛ explain na ɔkyɛ dɛ adze a wɔyɛ no onyi meaning. But adze bi a wɔyɛ bi a ɔyɛ ehu dɛ they they they they work opposite of what is normal. Nti ɛhɛn nti awo adze a wo consider no abnormal no ehu anu or consider normal eh akobi a na mi tse wɔ tiktok wɔn si hwɛ eh eh when when you have a spiritual attack na or ma wo consider spiritual attack no ehu anu wɔ consider development. wɔ fɛn na normal. no wɔ fɛn development wɔ fɛn progress because one. sɛ obi ha wo na wa attack nyimpa no a na ɔkyerɛ dɛ n'assignment no ɔkɔm ɔacomplete no mfi sɛ eh, ɔachieve what they are supposed to do a na ɔkyerɛ dɛ wayɛ dɛn wɔapromote yipa korɔ no nti ɔwo spiritual attack no Ɔyɛ ho wɔ promotion. Obi ah wɔ promotion. Wayɛ ne project ewie no wagye ne promotion. Ɛhɛn nti when there's a, a, a spiritual attack bibia in any form bibia na anytime there's a spiritual a, a, a, attack no or two things happening. One person is a victim and one person is an aggressor. yɛdwene wo nsɛm no awurade ɔso hwɛ nti biribi te dɛ ama yi a ɔwui dɛm yi no efi dɛ ɔbatampa onyim ho bi ekuata onyim ho bi wonyim ho bi because ɔyɛ revenge a na wɔfi dɛ sɛ wɔ take a wɔbɛnya ha ɛna wɔnye simpafo no so na wɔwɔ revenge because ɛna ama no ankasa no ɔmena ne ma ne ɛdan na ɔtem no ɔmena ne maame na ɔbɛsii nti ne maame bɛsi dan no a ama ayɛ dɛ ɔwɔ ghana na ɔyɛ ɔna no Pain no yɛ ɛyi slim kakraba me ɔno tenten nea yɛfa dɛ ne nna ne biribiara te dɛ ɛyi stivo. Wow. Sɛm ɛhɛn ɔno ne biribiara te dɛ stivo ne slim na ade nyinaa te dɛ kwenu na ɛyi ɔfa dɛ kaka no nso bɛyɛ te dɛ ayɛ te dɛ dwo. Nansa na ewie nti bra no nkɔ bɛkyɛ pɔ ɔkɔ Korea a ɔntumi ayɛ yi na ɔaba yɛ ɔba yɛ ayɛ kɔma sɛ ɔayɛ sɛ ɛgye bi awɔ saa na ɔne ne mu ka rɔpo wɔ maame no asɔre ho wɔ Liberia na Ɔkata ne din mu sɛ ɛno ntwa no ɔwɔ ho. Wonim nsɛm dama. Ɛsɛ na ɔkyɛ dɛ ɔno kora ɔnyi ne nua ne nua tewɛ ne wu no bi. Ɛbi wɔyɛ ade a according to information a mɛtete ne nkyerɛ ɔnyi ho bi mpo. Na na na abusuafo no wɔpra ne dɛ nkyɛ wobɔgu ama no anyim ase. Nti sɛ yɛ consultation na yɛyɛyɛ a nkyɛ yɛte hɔ na wɔgu ama no anyim ase. Wɔgu ama no anyim ase. ɔka bɛsi ɛyi ku ɛyi si ɛka adi ase wa wo yɛ yi nyadi na ɔsi a bɛda enyimia wɔn de ahyɛ ama de wa ama ma apam apam ho atɔ ɔsi bɛda mo anyɛ hwee kaa de kyerɛ asoma mo yɛ ne de ɔsi adaka na obi ɔba biara ka obi a wohun aka ei adi de ka na ɔde wɔde fi aburokyi bɛyɛ anaa anaa dɛm. because according to joshua no ɛna the way even mama so kran ɔkan ɔsi the way a na wɔpɛ de wɔgu amu no anim ase no ɛwɔ na nyimpa de abɛyifo no no wɔn they don't care o bɛyi bɛyi no wɔnyim adze a wɔfɛ no fɛrɛ o nti wɔn no wɔplan dɛ Wogoe ase. Wobɛsi dɛ wobogoe mu ase akɔpem time a dɛ ewu mpo na wogoe mu ase. But yɛda Nyame ase dɛ at least wosi ano. Ei! Ma meka paa taa ma me maame wu. Me maame wu fresh. Nyim asɛm a mante esu kun yi a ewu ɔka yi. Ebu akyere. Mm. And that's rough. Mm. Yeah. Eh, eh, eh, that time na eh, Kwanse winning no. NDC you know na no so na na to ofinuma bo ha or ka fancy rough. Ah, and that eh una eh Kwanse no na una because of magazine na or trend advantage popularity. Uh, uh, propriety ka ho but bibia ghana no wɔyɛ biribiara kɔ na kwansɛ so wa nso ahu na wasoso wɔfa anomabo kwansɛ so no fa fia ne maame no ɛwɔ ne maame no wɔdɔm no fia anomabo ba ɔkasa te wɔ mina ne maame no bɛsɛ te wɔ mankɛtum